تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai ɗumbin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau goma daidai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan shida meladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muke cikin tafsirin surati maryam muna fatan allah subhanahu ta'ala ya mana jagora abinda za mu faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda za mu yi na kuskure ubangiji ya yafe mana kuma ya ganar da mu kuskure mu don mu gyara kamar yadda muka saba muna ansa wasu daga cikin tambayoyinku a yau ma ga kaɗan daga ciki wannan yana tambaya ne game da sallar jam'i ga matafiyi yayin da ya yi kiran sallah wajibi sai ya fita ya je an yi sallah da shi ko ba wajibi ba ne wanda yake matafi abinda yake kansa saukin da aka yi masa shine ya yi sallarsa kasaru an masa wannan saukin yana da damar ya sallaci sallarsa kasaru wato ya yi raka a biyu a inda zai raka a hudu sannan kuma yana da damar ya hada sallolinsa biyu ya hada azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ko ya haɗa magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu wannan sauƙi ne da aka yi wa matafi wasu daga cikin malamai suna ganin sallar ƙasar wajibi ce wato wajibi ne ga matafiya sallar ƙasar wannan wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu daga cikin malamai kuma suna da hujjoji masu ƙarfi kamar hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa an farlanta sallah raka'a biyu sai aka ƙara raka'o'i biyu a sallar zaman gida aka bar sallar matafi a raka'a ta biyu suka ce kaga wanda ya nuna raka'a biyu ga matafi azima ce ba ruksa ba daman can haka take sallar zaman gida da biyu biyu ce daga baya ta zama hudu a wasu salloli a zahar da la'asar da isha'i suka ce kaga wanda yana nuna ashe faradin da yake kan matafi shine raka'a biyu ba raka'a hudu ba sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata sallar kasaru sadaka ce da Allah ya yi muku daga ka kurbi sadakarsa hadisi ne sahihi da Imam Ahmad al-Hakim shi ruwaito shi hadisin ya alam numuniya da ya yi surwaito shi daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni da cewa a karbi sadakar Allah suka ce to umarnin annabi sallallahu alaihi wa umarnin Allah da na manzansa al-aslu fihi ma alwudu. sai idan an samu wani abin da yake kaɗe su ya ɗauke su daga wajabci su koma su koma abin nan su koma eh, istihbab saboda haka anan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama haka wajibi ne mutum ya karbi wannan umarni ya yi sallah raka biyu yayin da yake halin tafiya sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda yake kamar yadda abdullahi dan umar da waninsa suka faɗa cewa tunda yake bai taba cika sallah a halin tafiya ba bai taba yin sallah raka'a hudu a cikin halin tafiya ba to da dai ire-iren waɗannan dalilai waɗanda ba mahallin mu ambace su ne duka ba da aka kaga ashe ita kanta sallar kasar ɗin akwai cikin malamai waɗanda suka wuce ta kuma suna ambatan dalilai masu yawa jumhur suna ganin ruksa ce sauƙi ne to al'akalla ta zama sunna ce mu'akkada kamar yadda ibnu taymiya yana da kauli guda biyu wanda yace sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi akwai kuma inda ya tafi akan akan wajabcin sauraka ana iya cewa wajibi ce ga matafiyi sai a yanayin da ya bi mazaunin gida kuma akwai nusus da suka nuna cewa idan mutum matafiyi ne ya bi mazaunin gida to zai cika kamar yadda ya zo a hadisun abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud cewa ga wanda yake matafiyi idan ya bi mazaunin gida sallah wato mazaunin gida ya ja shi a matsayin liman to idan ya sallaci raka abi shi ma dole ya sallaci raka abi wanda ita ce sunna bai halatta ya ce zai bi shi raka abin karshe ba ce saboda shi raka abi ke kansa ko kuma ya yanke sallasa daga raka abin farko a matuƙar da ya shiga sallah tare da liman to zai kai har ta to kaga ashe ka'idar da shi mai tambaya yake cewa ya ji wasu suna faɗa cewa wajibi wato baya saraya da ruksa wannan ga wanda ya sallama ruksa ce sannan baya ga haka sunna ce mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sauraka an masa sauki ba tare da an togace saukin nan da yanayin da ba zai ji kiran sallah ba ba ce aka yi ba idan ya ji kiran sallah wannan saukin an soke masa shi ba ba inda aka yi wannan togaciyar don haka sai kamar shi bisa umuminsa sawa'un ya ji kiran sallah sawa'un yana kusa da masallaci yana nesa da masallaci duka dai in ya ga dama ya yi saraka a biyu ya ma haɗe sallolinsa waɗanda ake haɗe su a zahar da la'asar da kuma magarin da isha'i sai kuma tambaya ta gaba ita ce da yake tambaya game da waɗanda suke mitin idan aka kirawo sallah ba za su fita a yi sallah da su a masallaci ba sukan ci gaba da mutum ɗinsu in sun gama su tashi su yi jami'i cewa wannan ya halatta Mutum iri-iri ne ka kalmar mutum ta tattari mutum kala-kala akwai mutum ɗin da yake shari'i ne na shari'a ne mutum ne da ya shafi maslaha ta addini mutum ne da ya shafi maslaha ta shari'a akwai mitin kuma da yake na siyasa ne mitin na ɗan kasuwa mitin na ɗan bol da sunan shi mitin so kalmar mitin ita kadai ba za ta sa ka halatta abin ko ka haramta shi ba idan ana wani haduwa wacce shari'a ta amince da ita ko kuma a'a haduwa ce ta shari'a kamar haduwa ce ake yi ana tattauna wani abin da ya shafi maslaha ta al'ummar musulmi maslaha ta musulunci shi kansa ko ana tattauna wata mas'ala ta ilimi ko wata mas'ala ta da'awa to kaga wannan mitin ne shari'i idan ana yin sa sai aka kira sallah to dai kasance masallacin kusa yake sannan a fita a yi sallah a dawo a ci gaba ba zai kawo wani tangarda a cikin zaman ba wato ba za a yanke ko datse wani tunani da aka koro shi ba ana kokarin a kai karshen sa to kaga anan yana da kyau a fita a je a yi sallah sai a dawo da farko masallacin kusa yake na biyu ba zai kawo wani tashwishi ba ba za a samu tangarda ba a cikin wannan mitin da ake to dan an fita an je an yi sallah an dawo wannan babu komai kuma haka zai fi dacewa idan ya zama masallacin da dan nisa ko kuwa a'a ana gudun in aka fita ba lalle ne a kuma dawowa yadda ake ba wasu za su kama hanyar su tafi kuma zaman su a guri yana da muhimmanci ko ko a an dauko wasu batuttuka wanda ba a kai su karshe ba idan aka tashi aka je aka dawo to kuma abin sai an sake dawowa daga farko wato dai akwai abin da zai iya sa za iya sa karo da shi yayin da aka fita aka je aka dawo na sakwarkwacewar isa wannan zama to babu laifi dan an ci gaba da zama har a gama ku waɗannan da kuke zaune a wannan guri ku tashi ku yi sallar ko karatu ne ake malami ya koro jawabi idan aka yanke karatun aka tafi sallah aka dawo wa lalle ne wani ya dawo ba kuma sannan shi kansa sarkar tunaninsa an tsinke masa ita tana yi ya ɗauko wani abu batu mai mahimmanci in ya je ya dawo ya manta cewa ga abin da yake faɗa to kaga irin wannan dan an yi haƙuri an gama sannan a tashi a haɗa sannan a tashi a yi sallar babu komai a ciki kawai hadisi a cikin sayo muslim hadisin shafiq ibn abdullah cewa ta rana na abdullahi dan abbas yana yi mana jawabi yana mana wata ba to yana karantar da mu sai aka kira sallar abin da tun bayan la'asar ya ce ya fara mana karatun bayan la'asar sai magarba ta yi sai bai tsaya ba ya ci gaba da karatunsa sai wasu ke to as-salatu lokacin sallah fa lokacin sallah fa tsaya yi sallah sai ya watsar da maganarsu kamar bai ji su ba ya ci gaba da karatunsa sai wani can ya taso wani mutum da mai ruwayar ya siffanta shi shi abdullahi bin shaqiq ya ce min bani tamim ya taso da sauri ya zo ya samu abdullahi dan abbas abdullahi eh, lokacin sallah ya yi a tsaye a yi sallah abdullahi dan abbas ya ce a ta'allimu ne sunna za ka koyar da ni sunna ne ne sunna za ka koya mu ya ce la ummalak kalma ce ta ɓaci to ransa ya ɓaci ce ni za ka gaya wa sunna to shi ne ya gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada a zahar da al'asar ya hada magriba da isha'i a madina ba tare da wani da ruwan sama ba ba tare da wani tsoro ba suka ce ya abdullahi me ya nufa da wannan sai arada Allah ya harrika ummatahu kada ya jefa al'ummarsa cikin haraj abinda abdullahi dan abbas yake nufi duk abinda zai jawo haraj zai jawo takuruwa da matsuwa na iya sawa a hada salloli biyu yana nufin inda a ce zai dakata a lokacin a tsaya sallan magrib to mutane duk za a watse wasu za su tafi ba lalle su dawo ba sannan shi kansa yadda ya koro jawabin ba lalle in ya dawo ya kuma dora shi yadda yake ba saboda ka akwai haraj a cikin adakata sannan a abin nan sai ya sai ya bari sai da isha'i ta yi sannan sai tashi ya haɗa magrib da isha'i lokaci guda akwai asar a cikin kitabul jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim tarjamar imam ahmad alaihi rahmatullah wata rana kamar da ɗansa salih yake bada labarin ce wata rana sun haɗu da imam ahmad da ali ibn al-madini wani babban malamin hadisi malamin imam al-bukhari ne da abbas ibn abdul azim al-ambari shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman basra malaman hadisi na basra da wasu daga cikin malamai sun haɗu a gidan wani malami da ake kira ibrahim ibn abin laif to suna cikin tattaunawa suna cikin kamar hadisi suke tattauna a kansa matsayinsu na malamai sai aka kira sallah azhar sai suka ji kiran sallah azhar sai ali ibn al-madini sai yake tambayar imamu ahmad za mu tafi masallaci ne mu sallah da su ko ko mu sallah mu anan sai imamu ahmad ya ce nahnu jama'a nusalli ha huna mu ma jama'a ne anan za mu yi sallah shikenan suka ci gaba da abin da suke suka gama suka tashi suka yi sallah a nan ibn abi hatim yake cewa kaga wanda yana nuna daraja da girma da ɗaukaka da imam ahmad yake da ita yadda duk taron malaman gurin aka yadda da maganarsa kuma aka yi aiki da fatawarsa shahid wannan yana nuna maka matsalar da muke ta magana a kanta na idan ana wani zama na ilimi wani zama na shari'a wani zama wanda zai amfani musulunci da musulmi dan ba a fita an je an yi sallah a masallaci an dawo ba ana ganin yin sallah a nan din zai fi zama maslaha to dan an yi ba a sabawa farkin magabata ba sai wanda yake magana akan saboda ita kanta sallar jam'i din kun san malamai suna saba ne akan wajibcin ta wajibcin ta jumhur suna tafiya akan ba wajibi bace imamu ahmad hanabila suna tafiya akan wajibi ce amma duk da haka imam ahmad yana ganin wannan wajibcin ana iya yin shi a cikin gida tare da jama'a to kaga wanda bai tafi akan wajibci ba kaga min babu aula hmm. yake cewa mutum ne baya zuwa makaranta baya halartar karatu baya komai amma in harkar addini ta zo sai ka ji shi yake magana akan sha'anin mas'alolin addini wannan wata musiba ce da ta game ko ina a duniya musulunci ba shi da gata komai yana da gata komai na ilimi yana da gata za ka ga cewa harkar likitanci ba wanda zai bari ba za a bar wanda ba likita bai zauna magana akan ta in kuma har ya bude baki yana magana akan ta to za ka ji masu kushe masa da tsawata masa da yawa ta ɗau mataki a sa wanda ba injiniya ba bai san harkar gine-gine ba ba zai zo ce zai nuna maka yadda za a yi gini ba wanda ba matukin jirgi ba za a yi dai magana tukin jirgi ba kowane fadi yana da mutanensa wanda ba lauya ba yanzu yana maganar harkar lauyanci shi ba sai ga ce harkar kace da za ka zo kana mana wannan magana ka nemi masana abu kai ma ba za ka neme shi ba in harkar ta taso kana neman lauya ba ka ɗauko wanda ba lauyan ba to ba banda harkar addini maimakon harkar ilimi na addini a bar su ga wanda suka karanci abin su ma da zama da su za su yi magana sai ga kowa ma yana da ta cewa ce in ga magana ce to ai shi ma musulmi ne kada musulmi kuma to aka yi dan kada musulmi kuma shi ke da kome ka faɗa ai ba haka aka baka wannan to aka yi fasalu ahlal zikiri in kuntum la talamu da su ake cewa fas'alu ahli zikri ba musulman ba ashe kaga a cikin musulmi akwai wanda su ce akai su tambaya ba su aka ce su bayani ba akwai wanda shine ke shine wanda aka ce bayani shine ahli zikri ahli zikri sune malamai wanda suka karanta alqur'ani suka karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahince ta saboda haka wannan hadari ne babba ka rika fadar magana kana wa Allah ba tare da ka karanta ba ba tare da ka yi ilimi ba wala to an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولك باقلم لي في بني ونن sai maganar addu'a bayan ikama ya tambaya maganar addu'a cewa mai ake fada bayan an yi ikama bayan ikama ba abin da aka ce a fada ba a ce ka bi mai ikama ba kamar yadda aka ce ka bi mai kiran sallah mai kiran sallah shi ake bin bayansa sannan aka gama kiran sallah akwai abin da za a faɗa za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila sannan za ka yi addu'a a wannan lokaci yana daga cikin lokutan da ake karba addu'a wannan bayan kiran sallah don an samu nusus akan wannan amma ita ikama ba a samu wani nasi keɓantacce ba a kanta kuma ita ikama da zarar an gama ta daman sai ka bara harama babu wata zara har da ka tsaya ka yi wasu addu'o'i a lokacin ka ana gama ikama liman zai yi kabbara daga liman yi kabbara fa idza kabbara fa kabbiru haka annabi ya ce liman ya yi kabbara kuma ku yi so ba gurin wata addu'a ce ko gurin wani wani zikiri ka babu wani zikiri da inganta a kan wannan sai wanda yake cewa zai iya tara albashinsa ita tara ita tara har su kai nisabi ya fidda zakka damin ka ita tara su har suka kai nisabi kuma nisabin ya shekara ka san ba wai kudin kai kai nisabi shine fidda zakka ba kana tara kana tarawa sai kai dace a wannan wata da aka baka albashi ka lissafa sai kaga ya kai nisabi ya kai ka fitar masa da zakka a wannan watan da muke ciki to ba yanzu zaka fidda masa zakka ba sai ya shekara a haka ko ya karu akan haka zuwa wata shekarar a wannan wata to sannan zakka ta waje ba a cikinsa amma ba wai da ya kai nisabi ba zakka take waje ba a cikinsa saboda haka inda za ka tara kuma ka bar shi baka taba ba bai ragu ba har shekara ta zagayo to shi shikenan zaka yi fadda masa zakka wanda ya zo ya shiga sallah bayan liman ya fara sallah sannan shi daga baya zo kamar mamu ne zo ko masbuki ne zai iya yin addu'a du'aul istiftah to addu'a bu sallah na'am duk sanda ka shigo sallah sannan ne farkon sallar ka zara ka zo masallaci kai kabbara harama to farkon sallar ka ce zaka yi du'aul istiftah ba wai zaka ce ai tunda liman ya riga yayi baka riski kabbara harama ba ta liman baka saki raka a farko ta liman ba ba za ka yi ba a'a sanda ka shigo sannan za ka yi du'a'ul istifta kai ita ce farkon sallar ka wanda ya rasa wasu raka'o'i guda biyu ko daya a sallar magariba ko isha'i ya zai rama su kamar yadda muka faɗa yanzu abinda ka riska tare da liman shine farkon sallar ka saboda ka in ka riski raka'ar ƙarshe ta magariba tare da liman to kai a gurin ka ita ce a farko yayin da ka samu raka'a daya a sallar magriba mai zaka yi zaka karo raka'a daya ka zan ta zama ta biyu yayin da kai raka'a farko kaga kana tashi ne kai raka'a ta biyu sun zama raka'a biyu farko sai ka zauna kai tahiya sai ka tashi ka kawo raka'a daya ka zauna kai tahiya saboda ka kaga raka'a da ka abinda ka samu na farko shine farkon sallar in ka tashi zaka kawo sura a fatiha da sura a bayyane ka zauna kai tahiya sannan ka miƙe ka kawo fatiha a asirce ko fatiha da sura a asirce wanda ya hana wani bashin da yake binsa yayyayya biya shi ya sa. sai bayan ya mutu zai masa sadaka da kuɗin ya hukuncin sa yana ana na ana bin shi mutum yana bin ka bashi kana da shi ka hana shi ka zalunce shi annabi ne ya faɗa ce matsalul gani ya zulmun tuban da yake da wadatar biyan bashi ya ƙi biya ya yi zalunci sauraka ka ci dukiyarsa bayan ya mutu ka ce bari ka je ka yi sadaka da ita ka kamar mugunta kenan kai masa ya ce maka shi sadaka zai in ka bashi sauraka ka bashi kudinsa da ba ka da shi ne ba ka da iko akan biyan shi to kaga wannan Allah baya kallafa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka abinda Allah bai baka ba bai kallafa maka cewa sai kai ta me ta ida zaka samu sata zaka yi to sai baka iya biyan shi ba har sai bayan da ya rasu to bayan ya rasu shi ba ba ta akai kai sadaka da kudin ba ai yana da magada sai ka nemi magadansa tukunna sai ka ba su sai idan an zama na ba shi da kowa shi kadai ne ka sani ba shi da wasu magadansu ba ka san su ba to a lokacin ne za ka iya sadaka da shi a madadinsa to amma ba ka sa bai yana da rai sai ya mutu kuma ka ce ka yi sadaka da kudinsa wanda baka kyauta masa ba kuma yana nan a matsayin ka zalunce shi sai in ya yafe maka a lahira za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya sallallahu واذكر في الكتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا muka fara jiya waɗannan ayoyi da waɗanda ma za su zo nan gaba suna ba mu labarin haihuwar annabi isa alaihissalam annabi isa ɗan maryam ‘yar imran alaihimassalam kamar yadda jiya muka faɗa allah ya ba mu labarin kisar annabi zakariya sannan ya zo da labarin kisar maryam alaihissalam so tari Allah yana haɗa kisoshin waɗannan bayan Allah guri guda saboda alakar da suke tsakaninsu ya haɗa waɗannan kisoshi cikin eh, suratu Ali Imran ya haɗa waɗannan kisoshi a cikin suratul Anbiya kamar yadda ya haɗa waɗannan kisoshi a cikin wannan sura ta Maryam Allah yana haɗa kissar Zakariya da Yahaya da kuma kissar Maryam guri guda saboda alakar da ke tsakaninsu kamar yadda muka yi bayani a baya kuma kawo su akwai hikimomi a ciki akwai hikima ta a nuna wa mutane cewa Allah subhanahu wata'ala da ya sanya sabubba ba wai sabubban ne ke yin abin da kuke gani ba Allah subhanahu wata'ala shi ke ba wa sabubban dama su yi abin in ya ga dama yana iya hana sabubban zartar da wannan abin da kuke gani tare da su a kodayaushe. a wancan lokaci falsafa ta girkawa ta yi tsanani har ana ganin komai da ka gani yana da wata illa bayan koma bayan Allah subhanahu wataala shi kansa Allah din suna kiran shi illa to ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu cewa yana iya yin abin da ya ga dama san da ya ga dama a yadda yake san shi saboda haka babu batun a ɗauka cewa sabab shi kadai da yake yin abin da kuke gani a ubangiji subhanahu wataala shi ya bashi wannan damar sannan kuma kawo kissar maryam alaihissalam a cikin alkur'ani akwai mayar da martani ga waɗanda suke cewa annabi isa ɗan allah ne to allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin asalin ita kanta maryam ɗin ina ta samo asali don a fahimci tana da iyaye tana da uwa tana da uba shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi bayanin asalinta sai ya ce ƙala timra'atu imrana ka tuna lokacin da matar imrana ta ce matar imrana nan ita ce mahaifiyar maryam alaihissalam imran din shine mahaifin maryam alaihissalam aka ambaci ba a faɗi sunan ita uwar abin nan ita mahaifiyar maryamu ba sai aka ce matar imran don a nuna maka wannan mata ce ta aure da mijinta sannan kuma a gaya maka cewa ita maryam ana jingina ta ne zuwa ga mahaifinta ba zuwa ga mahaifiyarta ba amma ita aka ambaci sunanta saboda shi annabi isa alaihissalam bai da uba ballantana a ambaci sunansa tunda ba shi da uba za a jingina shi ne zuwa ga mahaifiyarsa da haka duk wanda aka same shi ba a san wane ne uban shi ba za a kira shi da sunan mahaifiyarsa ne idan aka samu aka samu wani tsintacce ko aka samu wani da wani da wata da wani ba abin nan da da ba a san wane da uban yaran ba shikenan sai a kira shi da sunan mahaifiyarsa annabi isa alayhi salam kasancewar baya da mahaifi sai ake kiran shi da isa dan maryam amma zaka ce isa dan maryam dan yar imrana isa ibnu maryam bintu imran haka nasabarsa take to Allah subhanahu wataala ya dauko mana labarin ya aka ma haifi Maryam din ita kanta sannan ita kuma anan Allah ya ba mu labarin ya ta haifi Annabi Isa daga nan sai kowa ya fahimci ashe Annabi Isa yana da haihuwarsa akai yana da uwa uwan nan ita ma tana da mahaifinta da mahaifiyarta su ma kuma suna da mahaifansu da mahaifiyarsu saboda haka ashe yana da nasaba isa dan maryam dan yar dan imran har zuwa karshen nasabarsa ba ba ba dan Allah bane to Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa ita maryam alaiha salam ta fito daga gida na addini ta fito daga gida gidan addini gida na na daukaka gida na daraja gida na tsoron Allah domin mahaifiyarta ta yi ta abin nan ta yi ta roƙon Allah tun tana ciki tun kafin haihuwarta mahaifiyarta mace ce mai ibada mahaifinta shi mai kula ma da wurin ibada na banu isra'ila babba ne a cikin limamai na banu isra'ila shi imrana saura kaga ta fito daga gidan tsarki ta fito daga gidan tsarki sannan bayan mahaifiyarta ta samu cikinta ta yi wa Allah bakance cewa abin da ke cikinta za ta ‘yan tashi don ya yi hidima ga Allah subhanahu wata'ala ba zai yi wa wani hidima ba ba Allah ba ta yi tsammanin namiji ne saboda a wancan lokacin ba sa yanta wani daga hidimar wasu su basu ga hidimar Allah sai maza to ta zaci namiji ne ce ni da zartu laka ma fi matsani muharraran fa taqabbal minni innaka anta samiul alim <coughs> to amma da ta tashi haihuwa sai ta haifi ya mace samun ya mace bai sa ta fasa wannan abin da ta yi niyya ba ta dage dai akan niyyarta tana nan akan abin da ta yi niyya na cewa abin da ke cikinta za ta aje shi za ta sadaukar da shi domin hidima ga Allah subhanahu wataala shi kadai saboda haka lamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha unsa sai ya Allah na gashi ya mace na haifa walaysa dhakaruka kal unsa namijin da nake so kuwa ba zai zama kamar mace ba wanda shi ne hikimar da sa ta gabatar da zakar a tashbihi domin a tashbihi kana gabatar da al-mushabba sanar al-mushabba bi al-mushabba bi shine kafin din yake shiga cikin sa amma anan zai ce walaysa zakaru kal unsa al-unsa ita ce mushabba bi amma kuma gashi ita ta zama ita ce mushabba amma ita ta zama ita ce mushabba anan ba dan kuma sawa nuna maka cewa ita asali da ban namiji take nema to namiji ba zai zama kamar mace ba kaga sai ta dawo da asalin abin da ke tare da ita a ranta shine Allah ya ba ta namiji wannan shine hikimar da ta sa aka juya tashbihin ya koma walaysa zakaru kal unsa ba a ce walaysa unsa ka zakari ba ina fata an fahimci wannan to amma duk da haka ce wa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi to da sa mata suna maryam kuma tana mata addu'a tana nirka mata Allah ya tsare ta da ita da zuriyarta daga shedan da haka Allah subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a ta ya karbi Maryam a matsayin wacce za ta zama mai hidima a ɗakin sa fataqabbalaha rabbuha biqabulin Hassanin. Allah ya masa kyakkyawar karba wa ambataha nabatan hasanan ya rene ta reno mai kyau ta samu kyakkyawar tarbiya kafalaha zakariya zakariya ya dauki renanta ko Allah ya bada renanta ga zakariya zakariya annabin Allah ne kuma shugaba ne a cikin shugabannin bani isra'ila kaga duk ta fito daga gida na na tsoron Allah gida mai tsafta mai tsarki mai takawa sannan kuma da aka danka ta zuwa ga masallaci sai Allah ya danka ta hannun zakariya annabin Allah to duk wannan ubangiji subhanahu wataala yana yi domin abin da zai biyo baya na haihuwar annabi isa salam ba tare da uba ba tabbas a ce ga yarinya budurwa ta haihu ta yi ciki ta haihu abin zargi ne ina ta samo shi an saba ganin wacce za ka zo da ɗa tana da miji in ku ba ta ba ta da miji to ta yi zina ne to Allah subhanahu wataala sai wa abin shimfiɗa tun daga gidan da ita Maryam ta fito gida ne da aka san su gidan kirki gida da aka san su tun tana ciki kuma ta samu addu'a daga mahaifiyarta kuma Allah ya karbi addu'ar ya karbi wannan addu'ar sannan ya karbe ta a matsayin wacce za ta yi aiki ta yi hidima a ɗakinsa sannan idan ka ta a hannun annabin Allah ya ci gaba da kula da ita da tarbiyyarta to kaga ashe duk ana katange ta ne daga abin da zai zo nan gaba kada zan abin zargi to baya ga haka Allah ya ci gaba da kuma karrama ta yana nuna mata wani abin al'ajabi tun kafin ma a zuwa cikin cikin annabi Isa alaihi salam kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kusan da zakariya ya shiga wajen ibada sai ganta da abinci irin abincin da ba inda zai je sami irin sa a lokacin ina kika samu wannan sai huwa min indillah daga Allah ne ubangiji subhanahu wata'ala ya karbe ta alamar karɓarta da yayi shine wannan karrama da yayi mata inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ubangiji yana karrama ta yana bata abinci ba tare da wahala ba to kaga ashe ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye ta da wani yanayi mai tsarki tun kafin zuwan cikin annabi Isa alaihi salam tana cikin wannan ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya sanar da ita zabin da yayi mata wa id qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam ya maryam uqniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in mala'iku suka kirawo ta ko mala'ika jibril ce ya maryamu inna allaha astafaki lalle allah ya zabe ki da ka zababbiya ce mala'iku suka sanar da ita tana cikin wannan hali na ibada tana cikin tatta budurwarta da ita mala'iku suka gaya mata cewa Allah ya zaɓo ki za ka ba ɗaya kike da kowa ba wata haraki ya tsarkake ki babu wani abu na tuhuma tare da ke babu wani abu na zargi tare da ke Wasu wastafaki ala nisa'il da kuma ya zaɓe ki cikin duka matan zamaninki babu wata kamar ki da haka suka ce da ita ya maryamu qunuti li rabbiki ya maryamu ci gaba da yi wa ubangijinki da'a da bautar ubangijinki wasjudi ki rika sujada warka ima arraki ina ki rika sallah tare da masu sallah to waɗannan abubuwa shimfiɗa ce tun kafin akai ga samun cikin annabi isa alaihi salam saboda haka wannan shimfiɗa da Allah subhanahu wataala ya mata yayi mata ne dan ya nuna mata cewa akwai wata aya da za ta kasance tare da ita ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya wata aya tare da ita wannan ayar kuma ita ce annabi isa alayhi salam wanda zai zama wata hujja ce ga dan adam ya fahimci Allah mai iko ne yana yin abin da ya ga dama kamar yadda ya halicci dan adam ba uwa ba uba shine annabi adam ya halicci dan adam daga namiji ba mace tace hawwa'u sannan kuma aka ci gaba da haihuwar mutane daga namiji da mace to saura yanzu kashi ɗaya ya rage ne a samu mutum kuma daga mace ba uba kaga kashe-kashen sun cika hudu kenan ga wanda ba uwa ba uba ga waɗanda da uwa da uba ga wanda ba da uba ba uwa ga wanda kuma uba ne a uwa ce ba uba Don a nuna dan adam cewa Allah fa yana yin abin da ya ga dama kada ka ga wannan tsarin da yake gudana na samuwar dan adam ka ɗauka cewa Allah bai iya samar da dan adam ta sai wannan hanyar Allah na iya samar da ɗan adam ta hanyar da ya ga dama don haka zai nuna maka misali gashi nan yayi halitta iri kaza iri kaza don haka wannan da ka gani doka ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin rayuwa don ta gaba da gudana duk wanda za a haifa ya khuruju min bayni sulbi wat tara'is za a haife shi ne daga namiji da mace wannan doka ce ubangiji ya sunnanta ta a cikin rayuwar dan adam rayuwar halittunsa duka ma amma ba wai dan ubangiji bai iya yin halitta ba sai ta haka al'amarin ubangiji kun fa yakun ne kamar yadda zai faɗa mana a nan gaba to wannan ita ce maryam kuma haka rayuwarsa ta taso ta taso cikin tsarki da bautar Allah to shine Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ko ya karanta tare labarin ta a cikin wannan littafi shine alqur'ani faɗan labarin ta a cikin alkur'ani shi kansa girmamawa ne gare ta domin girman alkur'ani da darajarsa to a cikin wannan littafi wanda yake da irin wannan ɗaukaka da daraja aka ambaci labarinta to ka karanta wa mutane labarinta izin tabazat min ahliha lokacin da ta kaurace wa mutananta ta rabu da su ta koma can domin bautar Allah tunda mahaifiyarta ta sanya ta ta zan ita ce wacce ta za ta zan mai hidima ce ga Allah subhanahu wataala da haka ta kaurace ta tafi bautar Allah subhanahu wataala shi kadai shine idan tabadat tai nisa da iyalinta makaran Sharkiya a can wani wuri a nahiyar gabas wato gabas da Baitul Maqdis wannan kama nahiyar gabas kamar yadda tsabari kamar yadda ibnu afiya ya kaito a cikin tafsirinsa cewa tsabari yana cewa gurin da yake gabas suna fifita wurin da yake gabas domin ta nan haske ke fitowa saboda haka suna kamar alfano ne na cewa duk abin da za su sa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya haskaka musu shi ya sa musu haske a cikinsa a tabari ya ruwaito da kyakkyawar salsala wato sanadi hasan daga abdullahi dan abbas yake cewa inni la a'lamu khalqillahi lima ittakhadha an-nasara al-mashriqa qiblatan liqawlihi azza wa jalla idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya nasara suna kallon mahudan rana ne su ibada inda rana suke hudowa nan suke kallo mu muna kallon ka'aba ne muna kallon alƙibla ce alƙibla kuma ita ce jihatul ka'aba ba wai muna kallon inda rana ke hudowa ba ne na'am zai yiwu inda jihatul ka'aba din take a garinku inda rana ke hudowa ne kamar mu nan da muke abin nan da muke kudu da ƙasa mai tsarki za mu abin afuwan da muke yamma da ƙasa mai tsarki za mu kalli gabas to kaga wanda suke gabashinta kuma za su kallo yamma wanda suke arewacin ta su kallo kudu wanda suke kudu kuma za su kalli arewa haka ita dai ake so a kalla ka'aba din inda inda abin nan alqibla din yake mu wannan shine ga addini mu ba wai kakka dauka gabas kakka je wata kasa ka ce ina gabas take zaka yi sallah ka san wasu abin da suke zata ko ina ma gabas ake kallo a ka ce ina alƙibla take to ta rayuwa a nuna maka arewa ta rayuwa a nuna maka kudu tana yiwa a nuna maka yamma ba lalle ne a nuna maka gabas ba kai dai saboda kasar kudin tana yamma shi yasa kake kallon gabas din zaka mu ba wai muna kallon gabas bane muna kallon alƙibla ne zaka duk inda muka je alƙibla muke kallo yasa in ka shiga daki daki mai tsarki wato dai maharami zaka ga wasu su kallo nan wasu kallo can kowa dai yana kallon dakin Ka'aba ne wanda ke Madina yana kallon zai sallah ina yake kallo waɗanda suke Madina ina suke kallo eh yamma kudu suke kallo wanda ke madina kudu yake kallo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla yana ga wa mutanen madina ma bainal mashriqi tsakanin gabas da yamma alqibla dan take ma'ana ka sa gabas a hannun daman ka sa yamma a hannun hagunka to ke tsakanin su nan alqibla take kaga zai kalli kudu kenan saka wannan shine ita ce alƙiblar musulmi to amma su nasara su mahudan ranar suke kalla zaka duk inda yake gabas zai kalla to shine abdullahi dan abbas yake cewa ni wallahi inni la a'lamu khalqillahi na fi kowa sanin me yasa nasara suka mai da gabas ta zan alqibla ce saboda Allah subhanahu wataala a cikin labarinsa ya gaya mana izin tabazat min aliya makanin sharqiyya lokacin da ta kaurace wa mutananta ta nufi nahiyar gabas shikenan sai ya zama na gabas suka ce to inda a ce akwai wani gurin da ya fi gabas da can za ta yi to tun da ta yi gabas ya nuna gabas ɗin kenan nan Allah ya zaɓa mata don ta samu cikin annabi isa a.s. ta haife shi wadan a batunsu shi yasa sai suke kallon gabas fattakazat min dunihim hijaban ta sanya shamaki tsakaninta da mutanenta ya zama na ba sa ganinta ta kaurace musu ne da bautar Allah a ta kaurace musu ne saboda wata bukata ta ta dan adam ta je ta yi sa shanyi shamaki tsakaninta da mutanenta inda ba za su ganta ba Allahu alam Allah bai gaya mana komai ba wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce al'ada ce irin da take samun ya mace ta same ta haka ta kaurace domin wannan al'ada da ta zo mata amma dai babu wani nasi da ya nuna haka Allah da ya ce ta kaurace wa mutananta ta nufi wurin da yake nahiyar gabas ce to tana yiwa ta kaurace din da ta ci gaba da ibada kamar da Allah subhanahu wataala ce mala'iku sun gaya mata cewa ya na kunuti da rabbiki wasjudi warka imarraki to fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhin mu ruhu anan shine mala'ika jibril Allah subhanahu wata'ala ya zaɓo shi ya turo shi a matsayin ɗan sako wannan shi kansa girmamawa ne gare ta aka tashi aiko mata wanda zai zo mata da wannan saƙon na cewa Allah subhanahu wata'ala zai halicci wato zai halicci ɗa tare da ita ba tare da uba ba sai Allah ya turo mata mala'ika jibrilu wanda shi ne shugaban mala'iku duka fatamattala laha basharan sawiya sai ya fito mata a mutum lafiyayye wato lafiyayyen mutum wanda yake da sifa cikakkiyar sifa ya fito a sifa ta ɗan adam mai kyau mala'iku suna ubangiji subhanahu wataala ya ba su ikon rikida to suka tashi rikida za su zama mutum sukan fito a cikin kama mai kyau ba kamar shaidanu ba da suke fitowa a cikin munanan kamanni shaidani aljani zai fito a cikin kamanni na kare na maciji na mage na ma mala'ika baya fito a cikin irin wannan miyagun kamanni sai dai fito a kamala ta mutum mutum kammalalle sauraka basharan sawiya haka ya fito mata cikakken mutum mai kamala mai hai'a mai kyau shi yasa lokacin da matan da suka taru don a nuna musu eh, zalika ta tara su don ta nuna musu annabi yusuf alaihissalam lokacin da suka gan shi kulla hasharillah ma haza bashara in haza illa malakun karim kensa da suka gani suka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wanda ai ba mutum bane wanda ai mala'ika ne wato wanda yana nuna maka a fitira ma ta dan adam ya san cewa mala'ika halitta ce mai kyau saboda haka da kyan yayi kyau sai suka ga ai ba zai yi ba a ce mutum bane wannan sai dai mala'ika shi yasa ko sanda mala'ika yake fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam a sura dan adam yakan fito a sura wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ake kira dihya dihiyatul kalbi shi kuma Allah ya masa kyan halitta yana daga cikin sahabbai kyawawa cikin akwai sahabbai wanda sun shahara da kyau irin shi wani dihiyatul kalbi irin su jarir ibn abdullahi al-bajali irin su al-hasan wal husayn saboda sun yi kamata da annabi sallallahu alaihi wa sallam to saboda ka sai ya fito a cikin kamar dihiya shi yasa wani lokaci da ya zo suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya tafi sai yake tambaya da Aisha cewa wane ne muka dazu muke tare da shi tace dihiya ne ya zo wajen wajenka ya ce mala'ika jibril ne to da ta san shi ne aida ta tsaya ta kare masa kallo da ta wani sahabi ne da sabon eh to suna fitowa a sura ta mutum hmm, haka shi ma fatamassala laha basharan sawiya sawiya ai kamil alkhaiqa mai cikakkiyar halittarsa mai kyau da hai'a mai kyau da hai'a hasana babu wani aibi tare da shi domin yin so a suran mala'ika ai ba ta iya kallon shi ba ba ta iya ta tahammulin ganin mala'ika ba na mala'ika aka ce mala'ika za a aiko mana to ba za mu iya tsayawa ma mu saurare shi ba to wannan shine magana mafi rinjaye cewa wanda aka aiko mata ruhana anan ana nufin mala'ika jibril saboda Allah subhanahu wataala ya kirawo shi da ruwa. inda Allah subhanahu wataala ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine jibrilu amintacce shi ya sauko maka da alqur'ani wa yake sauko da annabi alqur'ani shine jibril Allah ya kira shi ar-ruh tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha mala'iku na sauka da ruhu ar-ruhu shine mala'ika jibril alaihi salam to shi ne ya abin nan to lokacin da ta gan shi ga ta ita kadai ta bar mutane ba ta ba idan mutane ba tunda ce in tabazat min ahliha makanan sharqiyya ta rabu da wa takhazat min dunihim hijaban ba wani dan adam a gurin sai ita sai wannan dan saurayi kyakkyawa dole dole dole ta ji wani abu gashi ba tare da mutane ba kuma wannan dan saurayi kyakkyawa ta ga yayiwo kanta sai ta ji tsoro ko wani mummunan manufa ce ya nufo ta da ita saboda haka sai ta nemi tsarin ubangiji qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya tace ina neman Allah mai rahama ya tsare ni daga kai in ka sance mai tsoron Allah to in ka zan kai mai tsoron Allah ne kana aiki da tsoron Allah to ka kyale ni kakkace zaka taba ni saboda haka da farko ta nemi ta nemi tsarin Allah subhanahu wataala sannan kuma sai ta gargade shi in yana da tsoron Allah shi mai kyale sai ta hada abun biyu ta nemi ubangiji ya shiga tsakaninta da shi ta kira shi da suna mai rahama yayi rahamce ta ya ji ya shiga ya shiga tsakaninta da wannan mutum sannan shi ma kai ma in mai tsoron Allah ne kakka matso kusa da ni sai ta hada duka biyu to wannan Allah ya yabe ta da wannan cewa ita mace ce mai kame kanta hasina ce wa maryam ibnata imran wa maryam wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina ko fihi min ruhina zaka ta tsare mutuncinta ka Allah subhanahu wataala ya yabe ta da wannan to kun ga da farko bata ce ko za ta yi duka ba ko za ta yi bakar magana ko za ta yi zagi haka duk wanda ya nufe ka da mummunan abu kafin ka kai ga wasu matakai na nuna ko karfi ko abin da dauki mataki mafi sauki nemi tsare da Allah shi ma hada shi da Allah sai in abin ya ci tura ne to kuma sai ka dauki wani mataki na daban shi yasa Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama yake cewa qad alimat أن التقي ذو لهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا yake cewa ta san cewa duk mutum mai tsoron Allah to yana ƙoƙarin barin abin da Allah ya hana shi shi yasa sai ta ambaci sifar tsoron Allah ce in kunta taqiya saboda ta san duk mutum mai tsoron Allah aka ce masa Allah to zai fasa abin da yake ƙoƙarin yayi wanda yana cikin tafsirin tabari da kyakkyawar salsala to daga nan jibril da ya ga ta tsorata kuma tana neman Allah ya tsare ta daga gare shi sai ya gaya mata shi wane ne dan ya kwantar mata da hankali ba yadda take zato bane ni ba yadda kike zato bane inna ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne na ubangijinki ya aiko ni kuma aiki na yanzu shine in insar da sakonsa in zartar da abin da ya umarce ni in zartar dangane da ki li ahaba laki gulaman zakiya don in baki kyautar ko in miki baiwar wani yaro tsarkakakke shi ne annabi isa alaihissalam li ahaba laki a kira'ar warsh annafi li ahaba laki dan Allah ya yi miki kyautar gulaman zakiya anan li ahaba ya jingina abin zuwa gare shi don shi aka aiko da kyautar a kira'ar abin arwayar abin arwayar warsh annafi shi kuma ya haba ya jingina abin zuwa ga mai kyautar na hakika shi ne Allah don Allah ya yi miki kyautar wani yaro tsarkakakke to ga wannan bishara ce na cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai bata wani ɗa wanda yake da babban sha'ani kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsarkake shi daga dukkan wasu halaye miyagu ba za a same shi da laifi ba <coughs> kuma Allah subhanahu wataala shi ya zaba masa sunan kamar yanda ya zaba Yahaya suna ka shi ya zaba wa Annabi Isa alaihi salam قالت ya Maryamu, inna إن الله bashiru كلمة منه اسمه husmuhul masihu ابن Maryam. Allah mala'iku suka ce Allah yana miki bushara da wani yaro da wata kalma daga wajenki shine sunan shi almasihu Isa dan Maryam tun yana ciki an gaya mata gashi sunansa almasihu isa dan maryam dan kawai bayan haihuwarsa ya ce dan allah ne dan maryamu ne qalat anna yakunu li gulamun shi to ya zan in samu da ya zan in samu da ta samu nutsuwa ta nemi tsari ga Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya sa mata wata nutsuwa da har ta yadda da maganarsa domin inda shaidan ya shirye mata wasu wasu cewa to ya za a yi ce mala'ika ne ƙarya yake to amma yana faɗa sai ta gamsu cewa shi mala'ikan ne to amma ya za a yi ta haihu ya ce za ta haihu kaga wanda ba zai kara kuma daga hankalinta ba zai taba ta ba ita ba aure gare ta ba kuma ya ce zai ba ta ɗa zakiyan ci an na ya kunu le gulamu ta yaya zan samu ɗa ga yadda nake ni walam yamsasni bashar wani namiji wani mutum bai taba shafa ta hanyar aure ba walam aku bagiya kuma ni ban taba zama wato mai zina ba mazinaciya ba zaka ni a rayuwata ban taba ma zama haka ba ballanta na yanzu in zama shine yasa ce walam aku ban taba zama mazinaciya ba saboda haka ya zan yadda yanzu a ce nayi ciki na haihu kina a jefe da ni mazinaciya ce da ta ce an na ya kunu li gulamun walam ni bashar walam ni bashar wani namiji bai taba shafa ta bai taba kusanta ta ba nan ya abin nan kusanta ta hanyar aure da kusanta ta hanyar da ba ta aure ba duk ta shiga cikin wannan gabar da ta yi magana to don ta ƙara ƙarfafa maganarta shi walam aku bagiya kuma ni ba yar iska bace ballantana har in zo da ɗa kuma to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kala kazaliki ya ce eh haka abin yake ke ba yar iska bace ba mazinaciya bace kuma ke ba mai aure bace amma kala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki ya ce wannan mai sauki ne a guna babu wani abin da ba mai sauki a gurin Allah ba to amma dai dai ta fahimta wannan mai sauki ne a guna saboda ka dan ya nuna miki cikakkiyar kudarar ubangiji don haka a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya busa a cikin rigarta yana busa samu ciki a lokacin Imam Tabari a cikin tarihinsa yana cewa nasara suna riyawa cewa Maryam hamalat bi Isa walaha 13 sana ta yi cikinsa tana shekara sha uku وأن إيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلاثين سنة شكوى إيسى يارا يشكرة ثلاثين دبيو سنة أكدوكيشي aka ɗauke shi zuwa sama wa anna maryam baqiyat ba'da raf'ihi sitt sinin ita kuma maryam mahaifiyarsa ta ci gaba da ruwayuwa bayan an ɗauke annabi isa sama shekara shida fa kana jami'u umriha nayyifan wa 50 sana shekarun da ta yi gaba da kai wannan shine yadda ta dau ta abin nan Allah ce wali naj'alahu ayatan linnas kuma dan mu sanya shi aya ga mutane saboda ka aya ce ga mutane su fahimci ikon Allah subhanahu wataala yana yin abin da ya ga dama don ya sanya wani sababi ko wata doka tana juya rayuwa ba yake nuna cewa Allah bai iya yin komai ba sai karkashin wannan doka lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh